פרק י' ויהי כשמוע אדוני צדק מלך ירושלים, כי לכד יהושע את העי ויחרימה, כאשר עשה ליריחו ולמלכה, כן עשה לעי ולמלכה, וכי השלימו יושבי גבעון את ישראל, ויהיו בקרבם. ויראו מאוד, כי עיר גדולה גבעון, כאחת ערי הממלכה, וכי היא גדולה מן העי, וכל אנשיה גיבורים. וישלח אדוני צדק מלך ירושלים, אל הוהם מלך חברון, ואל פרעם מלך ירמות, ואל יפיח מלך לכיש, ואל דביר מלך עגלון לאמור. עלו אלי ועזרוני, ונקה את גבעון, כי השלימה את יהושע ואת בני ישראל. ויאספו ויעלו חמשת מלכי האמורי, מלך ירושלים, מלך חברון, מלך ירמות, מלך לכיש, מלך עגלון, הם וכל מחניהם, ויחנו על גבעון, ויילחמו עליה. וישלחו אנשי גבעון אל יהושע, אל המחנה הגלגלה לאמור, אל טרף ידיך מעבדיך, עלה אלינו מהרה והושיעה לנו ועוזרנו. כי נקבצו אלינו כל מלכי האמורי יושבי ההר. ויעל יהושע מן הגלגל, הוא וכל עם המלחמה עמו, וכל גיבורי החיל. ויאמר אדוני אל יהושע, אל תירא מהם, כי בידך נתתים, לא יעמוד איש מהם בפניך. ויבוא עליהם יהושע פתאום, כל הלילה עלה מן הגלגל. ויהומם אדוני לפני ישראל, ויקם מכה גדולה בגבעון, וירדפם דרך מעלה בית חורון, ויקם עד עזקה ועד מקדה. ויהי בנוסם מפני ישראל הם במורד בית חורון, ואדוני השליך עליהם אבנים גדולות מן השמיים עד עזיקה, וימותו רבים אשר מתו באבני הברד, מאשר הרגו בני ישראל בחרב. אז ידבר יהושע על אדוני ביום ט' אדוני את האמורי לפני בני ישראל, ויאמר לעיני ישראל, שמש בגבעון דום, וירח בעמק איילון. וידום השמש, וירח עמד, עד ייקום גוי אויביו, הלא היא כתובה על ספר הישר. ויעמוד השמש בחצי השמיים, ולא אץ לבוא כיום תמים. ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו. לשמוע אדוני בכל איש, כי אדוני נלחם לישראל. וישוב יהושע וכל ישראל עמו אל המחנה הגלגלה. וינוסו חמשת המלכים האלה, ויחבאו במערה במקדה. ויוגד ליהושע לאמור, נמצאו חמשת המלכים נחבאים במערה במקדה. ויאמר יהושע, גולו אבנים גדולות אל פי המערה, והפקידו עליה אנשים לשומרם. ואתם אל תעמודו, רדפו אחרי אויביכם, וזינבתם אותם, אל תיתנום לבוא אל עריהם, כי נתנם אדוני אלוהיכם בידכם. ויהי ככלות יהושע ובני ישראל להכותם מכה גדולה מאוד עד תומם, והשרידים שרדו מהם, ויבואו אל ערי המבצר. וישובו כל העם אל המחנה, אל יהושע מקדה בשלום. לא חרץ לבני ישראל לאיש את לשונו. ויאמר יהושע פיתחו את פי המערה, והוציאו אלי את חמשת המלכים האלה מן המערה. ויעשו כן. ויוציאו אליו את חמשת המלכים האלה מן המערה, את מלך ירושלים, את מלך חברון, את מלך ירמות, את מלך לכיש, את מלך עגלון, ויהי כהוציאם את המלכים האלה אל יהושע, ויקרא יהושע אל כל איש ישראל ויאמר, אל קציני אנשי המלחמה, ההלכו איתו, קירבו, שימו את רגליכם על צווארי המלכים האלה, ויקרבו, וישימו את רגליהם על צוואריהם. ויאמר עליהם יהושע, אל תראו ואל תחתו, חזקו ואמצו, כי ככה יעשה אדוני לכל אויביכם אשר אתם נלחמים אותם. ויקם יהושע אחריכן וימיתם, וייתלם על חמישה עצים, ויהיו תלויים על העצים עד הערב. ויהי לעת בו השמש, ציווה יהושע, ויורידו מעל העצים, וישליכום אל המערה אשר נחבאו שם, וישימו אבנים גדולות על פי המערה, עד עצם היום הזה. ואת מקדה לחד יהושע ביום ההוא, ויכה לפי חרב, ואת מלכה החרים אותם, ואת כל הנפש אשר בה, לא השאיר שריד, ויעש למלך מקדה, כאשר עשה למלך יריחו. ויעבור יהושע וכל ישראל עמו ממקדה לבנה, ויילחם עם לבנה, וייתן אדוני גם אותה ביד ישראל, ואת מלכה, ויכה לפי חרב, ואת כל הנפש אשר בה, לא השאיר בה שריד, ויעש למלכה, כאשר עשה למלך יריחו. ויעבור יהושע וכל ישראל עמו מלבנה לחישה. וייחן עליה ויילחם בה. וייתן אדוני את לכיש ביד ישראל, וילכדה ביום השני, ויכה לפי חרב, ואת כל הנפש אשר בה, ככל אשר עשה ללבנה. אז עלה הורם מלך גזר, לעזור את לכיש, ויכהו יהושע, ואת עמו עד בלתי השאיר לו שריד. ויעבור יהושע וכל ישראל עמו מלכיש עגלונה, ויחנו עליה, ויילחמו עליה, וילכדוה ביום ההוא, ויכוה לפי חרב, ואת כל הנפש אשר בה, ביום ההוא החרים, ככל אשר עשה ללכיש. ויעל יהושע וכל ישראל עמו מעגלונה חברונה. וילחמו עליה, וילכדוה, ויכוה לפי חרב, ואת מלכה, ואת כל עריה, ואת כל הנפש אשר בה, לא השאיר שריד, ככל אשר עשה לעגלון, ויחרם אותה, ואת כל הנפש אשר בה. וישוב יהושע וכל ישראל עמו דבירה, ויילחם עליה, וילכדה, ואת מלכה ואת כל עריה, ויקום לפי חרב, ויחרימו את כל נפש אשר בה, לא השאיר שריד, כאשר עשה לחברון, כן עשה לדבירה ולמלכה, וכאשר עשה ללבנה ולמלכה. ויכה יהושע את כל הארץ, ההר והנגב והשפלה והאשדות ואת כל מלכיהם לא השאיר שריד ואת כל הנשמה החרים כאשר ציווה אדוני אלוהי ישראל. ויקם יהושע מקדש ברנע ועד עזה ואת כל ארץ גושן ועד גבעון ואת כל המלכים האלה ואת ארצם לכד יהושע פעם אחת, כי אדוני אלוהי ישראל נלחם לישראל. וישוב יהושע וכל ישראל עמו אל המחנה הגלגלה.